ora milih sing ayu senajan elek-elek pokoke pinter nyita foto <laughs> sing penting kotong royong nyitak foto oleh 2000 bojoku sing kerja aku sing

pindah emang kok jaluk jangkrik balik emali jula juli mana aku gak ngerti salah ngitung kudu ngeredek ae nang ini aku kaya kudu meninggal dunia <laughs> eh wong urip bakne putus asa sing penting bergabul <laughs> bergabul <laughs> wong iki kok ada nang ngarepku mari kesuk Paya nasib awak gak kena ambek semacam nyambut gawe ngene wis kena tak gawe tuku pakaian. Tuku motor gak kelar oleh bosku kelar. <laughs> Sopo ireng-ireng mlaku iki? Wah kebo irupan. <laughs> Sopo lali ae sopo? Mosok lali. Ya wong wis tuwa sih, probane kan akeh. Iya. Sopo sopo jeneng? Zero. Tuti. Tuti kok mbecungi ngono kok. Sebenere ta. Ngono lho kancane kok selali. Oh, jimat. Sapa sapa? Jadi, jonto. gak main itu. Iya to pancene. Wong kuwe ngalami ponco sudo. Apa? Ponco sudo. Apa maksudnya ponco? Ponco kuwi mau sudo sembarang kalir sudo. Oh, sudo rungon. Heeh. Ya, sudo penglihatan. Iya, iya, Terus marono sudo ambu. Tapi hmm. ambu sampean malih Saya hmm. nak saya gitu bagi. <laughs> Kau ni kau jadi cantik Sleman. Ketoro, kata-katamu ketoro. Hmm. Lagi itu. Jadi yo kaknya cat aku metuk kan yo senengin. Lo mesti senengin. Nek kakak gagah. Apa? Pasti makanmu belum biar. Mungkin kau ni coba nang gembong mungkin ya. Sedikit, sedikit banyak iku nek anu nek pakaian. kudu ditandakno. Oh supaya stil. Ya cek rapi ketok. Gitu. Tapi kan ini kan gak terus ceritane. Oh ceritane apa cerita? Loh ceritane aku biyen niku sik nalikane telung wulan kepungkur. Sing dihukumi kata. <laughs> telung wulan kepungkur urusan apa iku? Aku lak mari gemuk. Hah? Mari gemuk. Oh gemuk iku lam lemu ta? Iya. Mari lemu Aku gak tau ngerti kok bahasa daerah iki. Cak sok nang Iya, iki ya. gemuk terus mari lemu. Terus marono aku saiki sudo. malih guru titik terpaksa pakai aku saking glombe mesti terganggu kesehatanmu iya mesti juga loro wong wedok andaran iya <laughs> oh iso iso biasa yo lho iku nek nurut ilmu jiwa panjen ngono jiwa apa jiwa manis jiwa apa lha jiwa kan macam-macam iya artinya ilmu jiwa rusak nyongklok wong iki candrane wong iki oh jenenge pandai ilmu jiwa heeh iya dadi rusak durunge hmm. Wih marah yo bahasa Inggris fisiologi. Si dukur ya wong. Ya apa? Si dukur ya wong. Makane tak sing coba nang parlemen kon niku. Nek fisiologi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. biologi. Biologi iku gak ero aku ya. Gak apa-apa tak pelajari kok. Ya mesti Ya fisiologi bare utang duwe. Kalau pekan di sejarah. jadi aku kepingin medu arah-arah. Ya tekan di. Eh. Rupane kok ana eh. waga. Lho iya. Kuning. Kuning kuning, kakek kuning. Iya, sangat no listrik. <laughs> Sing gak iso sangat no listrik. <laughs> Kuwi ngawur ah. Enggak tekan di. Ya ndolek kanca-kanca maksudku nek wis kepethuk tak jak riuni. Apa? Riuni. Oh, reuni. Lah ya reuni. Reuni. Iya, reuni termasuk. Heeh. Pertemuan. Kanca-kanca sing lawas di kelompok mana tadi siji oh tadi kancanan wis parah kabeh ya iya lah iki di kelompok no kan di kelompok yo bom lah gak apa lo jani lo maksudnya kayak pengarahan kayak pengarahan ya opo dadi lan enak iya pasti ini kanca hmm. sampean termasuk nostalgia gila iya lek sing opo nama barang nostalgia nostalgia kanca gila iya nostalgia heeh lah kon metu iso ya pirang-pirang dine lho pusing tak metu ya aku Wah, Kak. Ya golongane? Golongane lembut. Hmm. Aku malah wedi ndelok. <laughs> Kusuwane kaya dukun tak mikir-mikir. Kok iya apa sih genai to, Kak? Apa? Lah iya, medhi sapa ae kan? Kanca-kanca. Wah, kaya iya kancaku. <laughs> Kanca sapa ae lah nek jenenge? Lho karo ta? Heeh, lho, lho lembut. Oh, demit. Iki kancaku kabeh. Kok iki gak setan gondol. <laughs> Wah, kok lembut bae. Sok ngono ta. Heeh. Kang tukang ndi sampean? Enten. Lah aku repot ben gak duduri. Penataran ta peneteran? Penataran. Oh. Gak terbatas pegawai pamung praja ae. Ngerti rek ngono. Lho, memperjemano aksara kai. Oh, kai dijejer-jejer sak bacet tak tadi. Nggih, temen ta. Lho ya, pegendeng ta gak iso. Engko aku takon gak iso jawab. Ya takon gak tak jawab. Wong durung lho sini-sini lho karo kanca akeh. Ya apa didelok tangga ya gak pas. Lah iya, sik cuma aku. Apa sih? Aku gak takon. Kaje dari siji maksud yo. Hah? Kaje dari. Kaje ni jadi. Ya katok. <laughs> Yo, lah kau apa? Maksudnya? Lah ya katok. Kau katok? Lah wong ijen kok. Oh, dadi katok ngono ta. Iya, katok iya katok. Oh. Ngene lho. Anak kak jajar loro. Ah, katok kolor. <laughs> Kok enak elek. Lu gak enak ya apa wis jelas ngene. Anak jajar telu, katok kolor kompor. Oh, pol tasak to yo. Wong tak kono tak jajar. Jajar papat, katok kolor kompor komprar. <laughs> Wis aja takon katok. Lho, jenenge wong ngerti kok. Jarene kak jajar piro iso Utamanya kau nantarannya di tatar kan lu bingung kan? Wah itu. Hmm, lho, kok gak iso? Lho jiwa jiwane. Wah, jiwa apa kok niku? Apa? Biyen sekolah nutik sih kon. Apa? Sekolah nutik. Ku oh, ngawur sae. Aku sekolah dukur. Sekolah ngendi? Aku. Heeh. Ono ngene SMA. Oh, lulusan dak iki. Iya. Aku jaman londo wis nek IS. HIS iya wajahnya tua wani lain dari awalmu iya lah makanya itu apa maksudnya HIS? loh HIS sih loh gak nyandak kan tadi <laughs> gak nyandak gurunya wis mati aku ya lain <laughs> Iya, aku lali lumrah. Hmm. Ngerti. Aku mah gak lali wong kon wis lali ya. Iya, hmm, hmm, sama ide wong jenenge wong ya. Dipanjani pinter ya. Tapi wong pinter itu teko bergaulan. Berarti zaman londo berjuang. Loh tiga zaman aku iki. Zaman apa? Lho, zaman londo aku ini. Terus zaman Jepang ono ini. Ya ono ini. Terus zaman merdeka tiga zaman. Ono ini terus ya. Iya lah, lah perlu ngono. <laughs> Kan sing nyokok nyokok Lah dino kono kono ya isine kene terus. Jadi berjuang. Hmm, berjuang bela negara. Iya, demi nusa dan eh. bangsa. Wah, hmm. pinter. Lho ya apa kene? Jadi pensiunan iki. Biyen. Oh. Saiki gak pensiun. Ya eh, sik pensiun. Sirate pensiun <laughs> lho kan cekeli. Iya. Enggak. Kok tak kok <laughs> ngene. Kan yang berjaya apa? Swasta? Aku swasta. Nah, Tidak apa? Eh? Tidak apa? Saya enak sih. Masih dulu apa-apa kasih apa? Nggih iso dengar celana. Wong ditakoni enak. Swasta iku macam-macam nyoder ya swasta. Loh izin. Tanya nyambi kae. Aku. Engko beto oh, izin. Hmm. Ya, apa? Ngelas. Hmm, ngelas. <laughs> Mana itu dia. Apa? Wong ngelas iku kudu ana sebenge. Loh, kocok lho. Ini gadek kocok, coplok manikmu. Sama to, goblok to. Liyane ngono pancen. Lah apa dikandhane wae utekan kelas. Eh, mari le gak tau ndroco. Mrisati. Ndroco. Ya sing ndroco. Lah ya iki kurang tebel. Kamu nak tak kon sithik mandur dijawab. Apa sih? Wis diunani ku lho. Ya iya, kan dikene sapa ku duwe dhewe apa ku duwe wong liya. Gedhe wong ki ya kowe, gedhe aku dhewe. Baik menawa. Sing iso rezekimu ta. Sulan kadang-kadang gak cukup. Gak cukup. Terangnya di dadi. Eh, caranya apa mau anak akeh? Gak apa. Digawe letak kayak udi-udian. Ya digawe mangan, kan ya apa juga nih? Loh, digawe mangan tadi itu kok nopo-opo sih? Itu kok hmm. beras tak? Gak tentu, ya kadang-kadang ya iwak barang. Oh. Beras itu lama ya ya apa muti kan? Jadi anak sampe ini mangan beras. Hah? Mangan beras. Loh, ya digodok sih. Kok mangan beras? Gak tentu, ya dibubur gak ada kaya lah. Kan film dibubur. Loh, ngawur ae. Lah maksudmu kon aku tinggal. Ngene carane bubur iku. Iya. Beras ngame titi ae. Terus dibubur kaya banyu, Kaya <laughs> kanji sing akeh. Kon ngati muri aku. Aku wis lho nek kon iku pinter bubur. Sebab kon lak tau ra dilon dadi bubur. Ngawur. Ya ya nek tanggane dadi bubur ae. Ojo oh, ngono ta. Bubur. Lah kon, ha? Sopo iki? Sapa iki? Iku sapa? Kok semane iki? konco kene. Yo piye? Dadi situ ya. Iya. Kok ngelumpuk? <laughs> ngelumpuk anu. Rundingan apa? Rundingan masalah anu. Masalah apa? cara sama masalah apa? Iku lu blontang jare mari kepung macan iku. <laughs> Reuni. Reuni. Iya. Ngelumpuk no konco-konco sing gak tau oh, medu. Iya. Lu reuni ku mesti kudu apa masak-masak sing enak? Iya. Pangan-panganan sing enak. Heeh. Mesti bondo ta? Iku kok apa jadi jatuh? Loh, kan bapaknya jatuh Loh, aku lah jatuh sokran utang ngono kok malah hubung-hubungan ya. Soalnya kita teman pokoknya mau ketemu. Ini urunan ini. Ya, urunan urunan. Hmm. Tapi sebenarnya kudu duwe duwe. Oh iya gak duwe duwe lah reuni. Lah iya nek kapan gak duwe duwe lah reuni ya bener. Iya. Pas saiki kapan tepi duwe hanya begawe. Lho iya jelas iki. Wis gak jane. Masuk nyambut gawe wong mau dhewe nyambut gawe ta. Lho lah aku ngejak yang begawe. Nek iku mlebu swasta. Aku swasta men. Iya, bayarin lah iki swasta. Aku negeri. <laughs> Cabut cahe kok. Lah iya nyambut cahe. Swasta kuat sekolah, bayar negeri ulan. Maksudnya, swasta ya ono. Nyambut cahe swasta itu ono. Lah iya nyambut negeri ono. Aku takut pegawai ya swasta itu. Swasta itu wira swasta. Ah, wira swasta deh ini. Wira i. Wira mandiri Oh, mandiri. Iya. Hmm. Saki, ini kapan waktu nyambut cahe belo? Jika, aku ada borongan. Lu, ini borongan, ada enak. Ini, ini, Berani nyangi dhisik. Biasa kok nyangi dhisik. Kuwi kok wis entek kok. <laughs> Enteng pegawaian iki. Lah iya apa nek ana digarap. Gelem ta? Main jatah ya gelem. Oh, gelem aku jelas. Iki lak kaya udan-udan. Iya iya. Tadi iki ada sampe embung-embung banjir. Iya bener-bener. Iki akeh galian-galian. Iki diganti pipoi. Mm. Galian. Galian sing iset. Kalian oh, kalian Galian kalian pipo. iki sing pipo-pipo diganti. Oh, duduki. Duduki. Lah pernah saya embong embong apa kalian mesti duduk embong embong pinggirnya embong lah jangan dikai apa Iku lho apa sih re? Setrum. Setrum apa? Penuh dengan setrum. Lah tiga ya apa sih Pipo di Oh kalian pipo dah. Pipo lah gede ya. Iya. Lagi pipo lah gede. Iya cili kabel. Ayo mari di sekali itu dikai pipo. Pipo yang gede ku. Pipo yang gede. Nah penuh sama lebok no pipo. Repot tapi apa? Iya. Gampang. Nanti lepot nang bani Cina lah ni. Oh, si tolak. Dilepotnya apa pipa itu? Ah, oh. Ya pernah lepot kau lo. Pipa itu dilepot lo bani kalian. Ya. Pipa itu dilepot lo kalian. Lah, lah kalian ni bentuknya ya apa? <laughs> Kalian itu yang kedua lho, tang. Oh, lah yang kedua. Nanti pasai dilepot lo kedua. Iya tu diuruk? Oh, iya kat diuruk lah ketok malian. <laughs> menyolok tambahan gak kebaya ini ini benar gak ada no mandor mm -hmm. enak perkara ngenteng gak perlu kedui ini bisa no ewang kita eh bisa no ewang kita bisa kewangi lah kira-kira pernah kita di mandor di cekali wong patat kuat tapi nyekali nyekali kuat ah wong papat iya gak wong enam tapi cici ini bisa wong enam saya gak iso budi ya ini maksudnya di ya di pernah dicekel ora? Iya. Nah, aku ora. Lah ya pernah iki mau ngomong wong. Ngomong-ngomong. Ah, ah, Berarti itu ngomban-ngomban. Ngomban. Gendeng tadi. Kan jangan ope bisa terus ya. Kan iki ya mau Wong kamu pi anak gue gak iso gak tahu. Kami ini apa lah itu? Mama itu itu ngomong anak uang ini kuda pelonta. Lah ya mau mau mau pegawai. Oh mau Ngawasi ngawasi. Oh neng ngawasi siapa? Iso. Awas siapa ya? Ngamati wong. <laughs> Ngamati. Malah sih kok ngamati. Oh, gak ngamati. Ngamati wong ya, Bu. Oh, ngamati wong. Gak dituturi ya. Ika. Eh? Tidak tinggal pola itu dulu. Diawasi. tinggal sepisah saja telok telah tahun apa nih? diawasi gitu, diawasi. Lima tuh cuma cicil. Iya, bilang dia ya. Dulu sama masih ya? Kita minggu. Kita sampai seminggu lima dina aku nanggung dah ini. Kenapa? Oh, kenapa? kon sing mlara mata iki kon. Foto kari loro kon bisa. Yo, kon jadi. Sing ngono kon delakap iki. aku gawe gak masuk akal kon kene kanca. Lho, sing cepet ta? Ngawasi iki ya jaga waktu seminggu. Iku diawasi terus oleh bayaran seminggu sepisa. Hmm. Oh, ya kudu ana apresane iki gak kuat nek gak ana apresane. Lah iya kudu ana. Gede sampe jote kok. Hmm, jote ya ya. Iya sampe jote. Nah hmm, hmm. aku ya tadi mandor tapi sing cilik tadi mandir. Hmm. Oh, ono dhewe. <laughs> Nek gede mandor. Iya. Nek cilik mandir. Iya. Yeah. <laughs> ono perubahan kan dikandani sapa to itu lah teko pelajaran teko guru ta ya pengalaman eh ya teko gurumu ta oh, iki teko sekolahan belajar singkat dhewe nek teko sekolahan muni gurumu kon mrene ala kok <laughs> tak cenggeki Mau tapi ya mau ngejotot dewi Lalu ini saya panjang di penuh gelem Terus hmm. masang botol pisang ah. Pak Gerala sih Oh. Nek pagar alas. Jadi alas mending lho maksudnya. Hmm. Iya. Alas roba niku karo pagar. Iki lho enak. Alas Banyuwangi lho. Ono macane enak iki. Ada siapa yang macane? Lah isak totolan terus dilek macan. Ah. Lha apa ya di pagar iki? Pagar alas iki yang termasuk nggone pinggir embong ki akeh pagar. Pagar hmm. botol. Pagar botol. Lah supaya hmm. kuat, kudu otot Ya apa? Otot mesti megang. kawati lah. Oh, Otot apa? Otot oh, itu kawas kawati. Otot-ototan. Oh, Jadi eh, pernah otot-ototan sampai jatuh. Iya. Bayarannya ya otot-ototan juga. Enggak apa. Bayarannya ya orang dewe. Hmm. Katanya sebenarnya dari piro bayarannya sih Biasanya yang ini ngene ki berat ya tanggung jawab iki harian. Apa harian iki? Harian. Harian, harian. Harian, harian. Harian niku titik, harian niku ora. Oh, mari. Ya mesti ana harian. Iya. Harian harian. Iya. Lagi di harian, eh? Harian. Di harian harian iki padha aja, Bro. Iya. Nek gak mesti dipotongane harian. Nek pajane penuh ya, penuh sampe joto menisu. Iya. Langsung ae nanggone omahe bosi. Oh. Tak kandak rono. Tapi jono ngarep kon. Terus rono ngomong, hmm. "Pak, saya minta pekerjaan." Kerjaan jono ngarep, men. Lah wis diterima aku jan. <laughs> Ya apa? Ayo, anu wong asing. Wong Jawa. Kak dia sih. Eh? Kak dia sih. Duwe order. Lah ning ngene jotae kon mlebu dhisik. Mau ra. Salah siji sing dipangan dhisik ngene. Sebenarnya iki lak balung enom ta. Lha asu nang wong mbak gelem. Dadi delok padha rupane gelem mangan. Ngomong-ngomong enak sama iku ta. Lho kok kamu kada rupanya kok sampai kalau minyaknya blonta. Loh enggak, enggak tanya. Kok ngadu-adu saya tak gebuk. Eh, Mbak kula sakit. Eh, mbakmu samit. <laughs> Kala pali nang samit. Ayo, bagus sakit. Sakit to? Iya. Aduh, aduh, sakite berat. Lara apa iku? Tumor kejang. Wah, aduh jahat ya iku ya. Tumor kejang. Tak nek mangan iki. apa tumor niku? Lah tumor lah. Iku daging yang berkembang lah nggih. tumor ganas niku. Nah, tumor ganas. Nggih. Lah nek ngono ya go narung rumah sakit. Ampun. Terus kon kula betatan dokter. Wah, iku dokter. Iya. Lama kula dioperasi, Pak. Ah, terus? Si makulah ngomong itu nalana Iya, Mati iya. urip pokoke aku iki tambahno dukun Jawa. Ah, gak apa-apa, ngerti. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iki tanggo dhewe ngerti. Lho, sapa iki? Pak Tondo. Waduh, tepa iki. Nek Pak Tondo wong ngerti. Nggih. Kok nek Pak Tondo aja ditandani kuwi. Engko mergo betong riku. Iya, iya. Terus ya Tondo ngeten. Nek makmu lara jadi digowong dia liya maneh. ha ah, iya, iya, terus. Gondene oh, tak tanganane. Oh, setelah iku? Kulo betong riku Senin. Iya, terus. Senin. Senin. Senin. Dino Senin. Senin iki kapan cokran? Nggih. Dino Senin. Oh, dino Senin. ya. Tanda pecah meriku. Iya terus. Niki pak tondo. Iya iya. Makulah sambil tangani. Hmm, terus. Senin ditangani selasa mati pak. Kalau gue yang apa? Tahun depan tangani gede gede tangani mana? Yo, iku nangani tambah nih kak. Diantem nih. Eh, nah, udah kau kuriri. Napa? Lopo lopo. Gue sentuh dari kamu. Gue sentuh kau dari kamu. Metu zaman kok tabuan pendrom. Lah iya, karena butuh ya gue. Kau wasani yuyu kangkang. Pendrom <laughs> ini kata sih enak malih. Oh, blendrang. Oh, <laughs> blendrang kata kok niku. Terus pundi niki start mundi? Iki ngene lho iki, termasuk kon sopirku. Nono. Pesenan apa-apa kon kudu kirim. Tapi mobil pun alit ngeten, Pak. Lah ya apa? Lah niki lak Nopo jenenge kol desa cilik. Iya, iya. Kurang gede niki. Oh. Niki pasar turune kan sepur desa rusak. <laughs> Lah ini sampean tuku ndasi tok mawon. Kuwi oh. gerobak. Heeh. Terus tuku liwat jogger mengono. <laughs> Tak kirim Jakarta kan cepet Oh, cepet, cepet, cepet, cepet. ta lo. Oh. Sing penting kok kita perintah, ya ta? Nggih nggih. Nggo prau tu siji bae ana kirim pasir. Pasir? Iya. Oh, tamu ndi? Arab. Pasir teng Arab. Lho apa asine? Ini nyabrang lautan lho, Pak. Oh, kau <laughs> apa? Pinten anu, Cak? Ora apa orang ngumplung. Oh, mesti kayak goreng sengon ben <laughs> Ngopi ya? Bocok orang ngumpul. kan ngono aku kirim oh, apa, kapal. Ah, Nggak, buat apa-apa? Ah, ya. Arak dong Iya, iya. Iya, iya. Ini friksion. Apa yang kurang ya? Nih lho, ingin anak itu yang bocokan gecek nih. Lho? Terus? Sama bangunan sebelah ini lah. Didantangnya gecek lah. Oh iya iya iya. Sama aku lah gecek nopo. Tapi sing pering enam lho pak. Kenapa? Nanti lo deh enak nih. <laughs> Iku bung goblok. Oh, pering enam pering tuwek ngawur. Nah, masih alam ini segala macam bangunan pak. Mm Pesta apa mawon nanti wedi. Kemari wedi ya gamping. Gamping. Kapur njek. Suruh gambe. Kaninan lah niku. Kapur ae. Ben rekal apa? Eh? Ben rekal. Lah ben rekal iki. Oh, wong kapur ade njek barang. Kok sok tawar ora ngerti dhewe ta? Nggih. Delon kono order delon kono. Apa oh. dikirim kudu budal ngene lho. Niki sing ade niki teng endi? London iki. Lho, kita iso kok jogoyan lho. London luar negeri lho. Lho. London pun luar negeri. Lo kulo ning Inden nih. <laughs> Kulo ning Inden. Oh, lagi nang Spanyol lah sepanjang. Oh, nah, ini kene kula wedi niki teng adoh niki Pak, pun di Pak? Eh, ya aku lho ono mojo sari, mojo resto ora ono. Elek niki. Lho. <laughs> Wedi kene elek. Oh, ndolak sing sekali bengawan gede. Anu, cerdak rame, rame. Iki mau luar mau luar. Luar ndi? Pas terjam. Oh, <laughs> kula wedi nang tempat ini iki ora ndi? Pasang pula negeri. Lah napa? Lah ndak sok jam. E? Meruk ni sore jam. <laughs> Wis ta lah. Kok iku yo apa sik kok bantah perintahku sih? Nggih, Mas. Hmm. Nek sini, Pak. Eh, iya sing njaluk dhuwit itu mbok buri, kok. Oh, nggih nggih. Ya, butuh sak niki ta, Mbak? Gak mari yo Ya, Yo saiki iki. santun-santun. Oh, ora udan kok. Ora ae. Ah, tapi lho, presiden kenal lho. Nggih. Waduh, tepare. Tambah sing tambah kuning ya bari. <laughs> Tambah mulus ngono. Yo, coba. Monggo. Lho. Lho. sini sampean sapa lu sapa iki apa ini ngomong sini sampean Sopo? lempang ning bare aku cak ya lu sok oh sing tau ngelawak aku bayar biar lho lho gak rahasia aku niku lho meneng apa lho la yo riwayat biyen bae kat barong atus kok ya saya pernah jadi bos iya iya gak apa-apa gak tau ngeludus lah apa ngeludus harus nyambut jena nyambut kayak lah lagi mau Sopo, sapa nyerempet bui Hah? pas bujlo siapa hari bayi waktu siapa sopan yuk kelo bayari wih kalo ini kena nari hari gemar nari wah yo preh masalah bu mari kandani serendek mana rek ini mah disater lah kak kena disuruh ngarek-arek kebacut nyurungi lah iya kok pak ibu mantar benar emang iya sopan hari kiri ganti apa cak oh, ganti apa sing gembuk dedek. Oh, apa mau tak kecuk gembuk dedek? Apa gembuk iku? Emang kalau apa? Kalau desa? Iya, kalau desa biasa. Piro ngono Biyen tukune 14 <clears throat> biyen. Oh, dadi tukune 14. <clears throat> <laughs> Aduh katut sing sebeni kok iku lho. Koblayu piro? Yo 4 juta biyen. Waduh. <laughs> Saiki sing ngomong juta. Ha iya wis Biyen romre sepis. Wah, wis sepis ngamur ae kok iku. Anu pohon godokan biyen. Ya iya biyen. Wong iku kudu ngalami. Iya iya iya iya. Anu piro regane wedhus sak trek? Eh wedhus ya. Wedhus. Oh wedhus ora wedhus. Kok kebacet kok ngomong lho. Ayo wedi, wedi diajari. Eh, iya men. Ya, kalau aku bang rasa hari lo. Ayo, ki. Lah, lah ono ya Yo, ro. Ya piye sik murah ki 16 setengah. Saiki, saiki 22. Iku ngeterno apa? Ya teko 22 iku mang. Teko dhewe. Iya. Salane iki itu. Sik ndok apa? Kok apa? Kayak sama buah mana? Oh, mas dengkul mu kono mas yo terpono, omah iku. Penek yo lek dagang karo hmm. wong sing api, hmm. sing ramah-tamah. Jaga uang rupane setengah juris gak usah tak kate direkane dudur yo disumbangno. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wong kono amale. Lah aku kon nuturi aku lah aku iki ora amun tak kon nuturi. Lah usah aku ta iku lho. Wis wis tak kono ngedekno galangan. Lah usah orang tahun. Oh, orang tahun. Iya. Aku Pian yo tau ngedengno kalangan jiluk tono setahun. <laughs> Ya Allah, arek kok lata to ini. Kok ini mah perlu guyon ta? Enggak ya. Ngambangi aku. Ya maneh kepinter dagangan pene iki bapake ben pesen barang. Lah lengkap wis krikil. Barang ono pati. Iki ana wong pesen betonizer. Hmm, terus dadi betone kudu sing akeh ta? Oh tuku nongko. Nang kelaka. Nang kelaka lu nongko. Kalau ini sing kuat. Oh betonizer. Sampai nggak iklane para konsumen apa sih? Oh iya, para pelanggan lah. Apa sih konsumen jar wong? karo para pelanggan lah ngono lho. Atau ngene kok niku lho. Aku gak iso aku iki lho. Atau wong aku dhewe jari-jari kaya. ya. Iya, betul nek teko besi. Besi kecil, besar tanggung ya ono ngono lho. Hmm. Dadi kon niku nyek bangun tak takon takon lho. Jangi, jange. Wes jangi lho. Ono takon ngoyok koyo gak ono waras. Eh, waras. Ya lu pengen sumu waras. Komplit <laughs> iso apa nongkrong nih? Lembu lho. Komplit. Kae mondar peno. Dedek om oh, reteli legrek. Lah panjenengan gak kanggo tak golekno padon. Ono masih oplet legrek ono. <laughs> Negati kok. Lah aku sembarang sing ono. Oh iya ya nyambut gawe ya. Nyambut gawe. Iya. Aku ono perlu ndak? Kok sing omah pancet kono ya? Pancet. Ngene anu kok jaya satu kok. Iya iku. Entar kita sih bojo beli kok. Oh iya iya Heeh. Ono gak rapi ta? Ono gak Dalam merah baju keluru lah. Kurang ajar kan ibu. Kan ibu kurang ajar kan. Masuk karena baju keluru lah. Kan ibu. Kok gak ga no metu kan nanti. Kecepet lah. <laughs> Eh? Yang mana dahil kok gak metu. Yang lombrok nanti dulu lah. Wah bojo lah apa. Oh, Gane nyambut kain. Gane omah. Iya. Lah mau metu nanti dulu kan. Gane ya. Samen kenal belontang lah. Apa? Belontang? Kenal lah enggak. Belontang itu ya. Asli ini jendengnya kak belontang. Siapa? Biar jendengnya kasman. Biyen cilik kasman. Asale teko ndek? Lho lidah. Oh turunan teko lidah. Anake nyai laki. Blontang anak nyai laki. Oh iya bener. Bener dhewe kasman. Setelah dhewe melok seni jenenge Blontang. Hmm. hmm. Aku tel tok ngono potongan ya. Iya. Oh, jangan ngono ta. Lho iya setengah nyangkrung ini. Iku nek nyate blae nare iku ngono lho kok. Apa coba? Ngono ngilono wong sak enak. Lu gak apa-apa coba tak kenalno kok nek ngono. Potongan dhewe gembili. <laughs> Lah apa ya? Iki ngene. Apa? Blonan kate ngedukno lemah. Hmm, iya iya. Iki mangku dikon sowan rene. Wah. Jare ambek penak sik bolot. Yo bolot. Yo pamiri teko wong tuwa adoh sik. Sik bolot. Iya iya iya. Iki ngene ana kerepotan kate ngedukno lemah. Iya iya terus. Kadek mang kate nang peno sungkan kate ngomong. Heeh. Hmm. Aku silono dhuwit 100 ngulek semari ngedukno lemah oleh dina rong dina. dibalakno 120. Oh, ngono lho. Iya. Ngono kok iso ngomong jan ngringi lho. Mau <laughs> ora iso ngomong jan ngringi ngono. Wis ku yo benjeng-benjeng <laughs> Kok lu bayar iki kok ora. Nek Tidak dewe terus apa? lah ya, meni-meni lah bisa nungkati Rene Dewi Itu nungkai ngeo, nungkai <laughs> Nungkai ngeo Sini nungkai nungkai ini kerja ya tano. Kau selalu nggak ya? Iya, kira-kira. Ini, kata ngomong dulu dari sumber. Kau apa, apa, apa? Nanti waktu kau awakmu butuh duit, satu, satu. Ya, tapi cok lali. Satu, ngembali nih, satu serong bulu. Iya, serong bulu. Iya, iya, iya. Perlu tanda tangan, ya tanda tangan. Aku yang tanda tangan. Kamu nggak? Lah, nopo pun aku yang tanggung jawab. Eh, tanda tangan lagi. Hmm. Hmm. Ayo, saya tanda tangan. Aku kasih nulis cap jempol ya. Oh, goblok kok dikulo. Eh, lho iso ono. Zaman maju iso. Lah terusen iki ndi kertas iki? Eh? Pertasi. iki upama iki lho upama <laughs> iki saya iki ya ora kertas iki lho ta iya iya ya tentang nyelit duit 100 kalau sinorong dino dibalane 120 ah iya iya iya. terus iya apa namanya Masa rono sih? Lah gak usah rono. Lah aku pesenan kon. Gak ono iki lho waktu medhun lemah. Oh nek bisa ya aku nyaksine rono warung sik pondok famili ado ya. Apa-apa ya. Ngono ta. Iya ya. Sakarepmu ta. Bisa nyasa kamu adikmu aku. Ah. Perlu banget aku iki wong tuwek kok. Saya lek repot yo gak sarono lek gak repot yo rono. Sing apik rono lho. Ya nggowo truk, nggowo wedi barang kan gak apa-apa. Lah apa nggowo wedi? Wong medhun lemah nggowo wedi ngawur ae kon. Wedi iki dolan ta. Terus ya sak Eh iya bener. Kok ngomong ate kok lho. foto. Aku kan kuatir, Cil. Lho, Cil, apa? Wah, Cil. Wah, ini lah, Cil. Waduh, lho, kak mas. Wah, wah, kak ngolo. Gini, Cil, Cil. Eh, Cil, Plak, plak, plak, plak. Bisa? Ya, kawan-kawan. Nenek tak tinggal. Masa, Cil, aku gini. Eh... Wong jeneng wong dodolan mbok yo apanane. Iya iya iya. Engko apa-apa ta yo Kak, Kak njaluk cuma perasaan peno yo. Yo nggo gamping lho. Arek <laughs> nggo gamping lho. Gamping. Oh, <laughs> ora gamping, iya. Lah iya gowo papen ngono apa-apa, kan panganan kene. Saku gak gowo apa-apa ya. Iya iya iya. Dadi hmm. satu mulai satu rombong. Iya, Ubin, Cek Ubin. <clears throat> Iya, Bang. Eh? Ubin. Iya, Bang. Loh, Bang, Bang. Pacani ona. Sing ndi mbaya apane wong iki? Ya eh, ku mikir cucupan. <laughs> Ora tinggal ya. Iya iya iya. Ya, sing bocah aku ya. Iya iya, percaya mbawamu. Hmm. Iya wis. Wis ora. Oh. <laughs> Aku kupuk aku ngomong barang, aku nyoli sembarang aku. Tapi kata si Oto, siapa yang cekai kalian gue? Apa wis, semua orang yang usia hubungan dulur, tak antara nomornya minta sama kronan kanggo jagalan. Lah kuwi kok krungu jagalan kok jamu. Kok kuping tak kejar kan. Lho kan, ngira aku kuping ngono perasaan. Loh? aja ngono ta aku. Nek kuping tak kejar kuping. <laughs> Tak jalanan ra aku kuping jepopo. Karek awas lho. Lah iya, karek enak ngene nek gak hujanan. Panjene wong iku jarang kupinge gedhe. Iya kan. Ono wong kupinge gedhe ku derajate dukur. Dukur padha nek trewelen ya. Lah jate dukur yang mencawati nak banter. Oh, sok ngono ta kon iki. <laughs> Jane awak dhewe iki rembesing madu. Iya, madu. <laughs> Madu mongso ngono ta. Awak dhewe sik duwe derajat. Iya, derajat iku anak sapa ya? Hmm? Derajat. Anak Pak Senen. Yo. <laughs> Oh iya, iya. Wah, nek ngerti aku. Eh, tak ngerti. Tak ngerti amat ta ngono ta. Loh. Sing dimaksud iki derajat iki aku dhewe wis Iya, ngono pancen sing duwe kanggonan derajat. Heeh. Sampe yo ta? Apa? Sampe kamu ya? Ono apa? Apa? Apa? Go. Ora beda apa hari Eh, berita eh, gembira. Kang Kuncoto ambek Sokran. Tapi ojo nganggur. Ngono mendelik ngono. Suruh ning motor ku jalan. <laughs> nyurang kalau iku. Ah mari ngeterno ya. Ngeterno apa? Pegatan. Ora pegatan wae prawoto. Wong <laughs> atasi wong loro kok cuma trek iki. Kakak iki tawuran ndo kok jembar ngono ta. Lho nek wong trek iki ya ngeterno materialan re. Mulane keluarga niku digowo kabeh. Jangan nek mogok ge nyuruh keluargamu lho. Nyekel apa apa apa kono? <laughs> Materialan. mati. Oh, gak apa sapi. Ah. Sapi. Jatuh, ada jamat. Lala, itu pun boleh. Eh, parah, Kok monggo lara maksud tuku kene. Enggak ngomong kamu tambah kalem tambah kalem kok kurang semangat. <laughs> Jane gak sik gangga mari. Kae awak ta kon. Kae omongane sing arep grogi. Sik grogi. Tapi kon jangan sok kuat. Kenan ndi kon? Ngomong-ngomongan ae. Iya, ya ngomongane kita harus pada jatuh jangan didol. Waduh to kon. Ya sepeda pancal yo pancalane karo situ. Wong yo jadi sifat kurang terus ta. Gak aku yo kurang ya diantar kurang. Wong ini pedoman ini loh. Iya pak. Oleh kaya akeh yuk mangan kekean. Iya. Kaya titi ayo mangan titian. Pertama pun petel nih lho, Ini waktu ya. Ngapur ayo. Macam ni gua kaya akeh yuk di pangan leto. Oke. Iya. Tapi kan anu jatuh kan agak jarang apa? Belum. Belum. Belum hmm? tahu apa. Ayo. Kau nih buat jelas uang buat orang kau nih aku sekarang ini dari terasa kok ngernet. Oh, kamu tambah tes barang. Rezeki, terus kemarin rezeki. Bingung sih omah kaya kucing ngono. Bingung, bingung bapane mau bangun Iya. Enggak ya ini aku ngernek karo raja karu Iya wis bang. Tapi taulane mek sida lho rek. Enggak apa-apa, wis lumayan. Sing penting oleh koyo. Heeh, ah, mangan, rokok oleh. Oh, pakaian taulan iki setel. Hmm. Lem, lem bae tidak. Iya wis. Kono tambahan. Iki dana tambahan pegawai belas iki. Ono ono tambahan pakaian mau cocok Oh, kalau lu kan sama bali ya. Kan daerah rokok ya merah iki Sini sini ini. Rokok asem iki sini sini. Hmm. Rokok apa kan? Ngawur. Saya ini nih supaya oleh duit ya. Iya. Bali pesamu. Mun karo rasa iki ya. Rasa iki suara sopet ngene. Lha mule, mule ne yo. Lha aku kan laporan kan padikan. Heeh. Masih tak cepet-cepetane ya, panik e ono pegate karena. Ora ganti as bareng. Kita ning gak ngetarani iki lho. Letter motor iki. Nang jenenge. Hmm. Iya. Ditetek itu. Ora larang ya. Oh, kalau mau netekan tapi. Kan itu bekas malik ya. Seneng <laughs> aku merotoli barangi wong. Kan karane kon gak ora ngerti. Kan tapi tanggung jawab iki to. Satu gitu. tobrokno ae gak apa-apa, kan demontre. Tobrokno ae. Oh, jadi nah, kok ngandani iya. perkara noblok ping patah ora. Lah iki mang bocah iki mang buk ngarepe tak karo. Lah iya, iya. saiki supaya besok ngarepe. Oh, jam aku dipecat anu. Kan iki sopir jalan di sini. Isane gak karuan. Lah ngono kok sik takon. Dilalui bocane nang ndi? Nek simo ya mengantar ke Bimo. Waduh mengantar. mengantar. Iya. Lah kon iki antar. Nek bareng sopir takon ae. Iya, lah takon ae. Iya. <laughs> Semuanya nabi itu keringan nyara. Ayo kan. Kalau aku tanda tanda lalu lintas ini masih harus buta bisa. Iki terus tak. Oh iya. Tak kali kau lagi banter. Iki terus tak. Tak ada juga. Kalau Surabaya tunjungan ini garu ya. Lalu bisa lah. Tunjungan itu pinggir dupa. Kalian tidak kan kita mana? Aja. Aku ngomong ini nggak perlu ngono. Tunjungan pinggir dupa. Lo ini kan dari sini roh. Ibu pasar lawak ibu. Iya, kamu mau lawak ngono keliru dupa. Kamu jadi panjat nang saya

Oh mantar muzelip pengen nyuruh ngarane. Ya arek piro? Arek 5 6 kok nyuruh. Ya padha becane wae. Juk gelem lah arek disuruh mantarmu ya gak gelem. Mae nobrok. Mantar iku kok nyuruh nak kok borongan ta arek. Diparek sakulan gak apa-apa nyuruh. Wong ben njaluk tulung mesti kepak wong sing ijen-ijen iku. Ane kapan nyuruh saya. Iya niku nak gremet ri kon iki. Pentak kandhane bosmu, buk ngarep lah kok srempet to. Wah bukmu murung-murung. <laughs> Oh, kok kemu dak? Ora bojone kakak iku. Ngomong sing tenang ta ngomong. Kok bokmu? Iku bue apa sih? Lah ngene bosmu. Iku bue sapa? Ya bue mbo. Bae kok ndak ada setan. Mung muring. Sing dikon nyebir kol. Nyebir yo nyopir. nyepir. Nyetir kasarane nyetir pengemudi. Iya iya. Atase alah bokong. Lho, cemet kole. Bokongnya apa? Bokongnya iku iku gak bokong jenenge lengir bokong ae aja enak-enak Iki ana beta kanca dhewe. Blontang. Ngene mari kudu blontang. Mati. Lungga. Kon mati. Jotan. Arep mati sitok kon. Aja arep mati mesti doano padang kubure tak kok kon. Lho, kon aja koyo kamari ta. Enggak delok iku aku aku rada anjlok. Malah kepedok kon jare. Iya, aku mangkat kok kan barang. Iya, omong-omong. Kok durung kepedok. Durung. Istar. Suara apa ini? mau tetap dia setar Wis setor ora diwara ilang. Ya <laughs> apa ya apa? Eh, wis ala berkat ta? Lho, berkat apa? Bapake wis wong sing disaru wedi wis bayar persekot, kon muni trakanmu ilang kok ngono. Wis bayar apa bae? Iki lain teko material ya. Apa? Iya kok kon sidang terno lawakane arek-arek. Wah, sing kon wong lawak umum kok iso numpak kreki. Numpak iki sapari. Kan aku wis gak ngomong rek. Heeh. Blone ngate ngeduk nol mal. Oh, maksudnya ngeduk nol Nah, iki rasane kanca aku yo gak kale ngabari. Tapi mono blontang repot masuk konteko. Ah, yo konteko. Kancane yo koyo ngono ya. Jenenge kanca mbok petuk gak mrono iki. tanah iki isis. Isin. Oh. Tanah tanah Jawa Tengah yo karena tanduran apa-apa. Ha terus sing digengi ngene lho oh, apa. Kan duwe kendu Lah saiki njaluk toleransi ne kanca-kanca. Yo tanah sing iku ae ditanduri. Tanduri. Wong wis ngedono lemah meneh nandure lah kapan? Oh, kapan tanduri kadarane lho. Iki moko tanah gondol kasih tanduri. Saiki wis kaya iku ah, ya apa urunan ngono ya apa? Apa blonang ayo digotong ae. Dadi kan kan utang ngono apa dhisik? Tak urunan apa utang. Ngono lho. Blonang ya wae digotong. Oh, gotong anak Pak Kober, gotong lontang. Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Ya apa? Apa ki? Urunan-urunan. Oh iya iya bener kata Pak. Saiki anu apa? Aku ae. Aku metu gedang. Kok kon lunga urip. Eh pacih pacih. Kok kon ngomong sing bener ta? Oh gedang ta ora mati sana nek Gak apa-apa cuma tak sampe nonton lek gak bantu gak apa-apa. Jadi bantu. Bantu sih aku niku. Ya aku ya sampe no. Apa? Aku kan dhewe pencit. Brono. Pencit iki jebul situ nang totono bathukmu. Lho seneng ah. Oh. Itu duerane pencet eh. Oh, ya ya gamblek melek supaya anu apa? Ya pencet petang tundun njot. Oh iya duwe aku. Temen ta? Iya pecik ket montong iki. Aku nyumbang sate ya apa sate? Sate. Sate kono. Sate daging ae bongkotane kono mah. Lah itu ono dengkulmu. Iku sono aku gedang jagane temen ta? Iya, jagane Iya kan nyumbang gedang sabare nyumbang ngoper. Wis duwe wis kendaraane. iya nyumbang kuat kendaraan. Iki mosok gedang kutang tundur di muat trek. <laughs> Wah, kok ini becak ri becak Wis duwe kan. Wis duwe ri. Aku nyumbang sekat, cek temen. <laughs> kan Lagian nyumbang sekap pertama lah aku nyumbang beting gini kalau mau ibadah. Kan kan. Oh. Ya kesannya ya bukan don don. Aku kesannya ngono to. Tumpah no becak lho becak iso. Becak 5000. Iki wis 5000. 5000. Iya we. Kene iso ono 5000. Ayo nang kali apa? <laughs> Jongkir lu kau. Temen tere iki eh, gak enggak lho eh, enggak. Kesan aku nyumbang kesan. <laughs> Kesan. Ketan ya. Kan iki wedok Ya Kan mentha kudu kok ya iki gedang dhewe sih ra kon ngomong mosok kene. Iya kok wong wedok. Lah aku nyumbang gedang kon gedang pira? Iya gedang aku lah. Petang tundun. Petang tundun. Engko kondo bojomu ya engko wis rame. Wis aku gedang ae. Ngawur ae kon. Iya iki ana nomor diri ya. Wah, iki ngomong sama belara ya, Pak. Gedang barang. Biasa ya kok. Cepet kasun lek. jenenge kanca kok. Iya, tapi apa jatine Bang Opa iki sembarang gelem ae. Pokok kon gelem lek nglawak lawak ono. Ya wis aku hmm, lawak wis. Ya kono dadi iso ngepulang. Ya wis tak aku. <laughs> Kok tak aku. Eh, ayo kedai dicukup. Dicukup nang ngendi? Lagi apa sih becak ya? Eh, ya, gelem. Ah, 5000. Engko dimot nonton montormu kecepret. Ya, motor iki tak kon jo garek kene nang diburi. Kedang lho. Iku pas cepat. Iya. Cepat. 5000. 5000 kono. Aku Tangi, tangi sangat mulus. Iya, baik. Belakang lu gawat sawit sawit, kau apa? Kau iya, eh, kau bantu. Belakang aku lagi nyampe nonang blondang. Nyampe lho? iya berat nyampe nonang. Iya, anda kan nyampe nambah di telepon aye. Kalau penggerak itu aku mau cari rukon. Oh, iya, iya, iya. Bisa melapor ini. Eh, ayo, eh, eh, tak ingat ya? Iya. Bisa disumbangin? Ingat. ati. Nini? Eh, wis siap, Bang. Wis ditang apa sih iki? Ditang apa cilik-cilik aja lho. Lah apa cilikku? Lah lah tuku kok aja aja. Aja malah aja. Kuaci kok ono permen iki. Eh, eh. kok kok gede. Mangga-mangga. Eh, Eh, Ya mau buat arah ini, Cak. ae arah ini, Pak. Kok ada sepi, ya? Eh? Sepi, Pak. Ini ada apa-apa. Oke, ini. Tak bentar ya. Tadi supaya karena rame iki tak sumbang lawak. Ora usah penuh bayar aku. Ngapain sumbang? Ya, Penglawan rame. Ya penglawan kok kene lak dicek kabeh lah. Ah, cara ah. ah, nek nyumbang kabeh. Aku oh gedang petang tundun. Hmm, iya, iya, itu mateng no. <laughs> Apa kan iki? Apa apa? Kayaknya enggak apa-apa sih aku. Nyumbang apa kan? Duit 5000 ya. Ya lah aku 5000, tak 5000. <laughs> Ya oke, ya nyumbangan iki. Masak yang ngono ja. Nek nol keterangan kartolo, dari oh, kartolo pedok kongkon. Iya panjenengan. Cepat penuh ape ngejono lemah. Hmm. Kartolo kon, butuh duit tau tangi satu eh. oleh telung dino balik satu telung puluh malah tanda tangan kan tanda tangan iya kata lo iya kata lo iya iya kata lo kapok ini aku juga salah kompo aku lah kepeduk kata lo kalau tak warah aku kepeduk dino lemah lah iya lemah lu perengan ini tapi tak dino lu ngisor tapi ini tak bisa ya iya